burlándose con todo. Fa. ru, go. Que la baby lo que baile reggaetón. DJ por lunes, Yankee Otego Calderón. A lo que se suelta aquí yo voy a prender un blog. DJ suelta la grasa, baja con toda la melaza. Ponte de y el lunes hasta tumba la casa. Que la baby está bien suelta, dale rola, prende y pasa. Que después de esta nota vamos a ver qué es lo que pasa. Dímelo, del, del, del, dímelo lo que pasó. Que traigan el rifle, que se le hacia el vaso. Y dale pullo pa' atrás y que se tire un paso. Y dale pullo pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Me le pego pa' que lo sienta ahí. dale dembow. Que la baby lo que baile reggaetón. DJ por lunes y aunque pego calderón. A lo que se suelta aquí yo voy a prender un blon. Dale dembow. Que la baby lo que baile reggaetón. DJ por lunes y aunque pego calderón. A lo que se suelta aquí yo voy a prender un blon. Dímelo del del, dímelo lo que vas vaso y dale pullo pa' atrás que se tire un paso. a la casa. Seguimos en altitaje. Barruco. Dale dembow. Que la baby lo que baile reggaetón. DJ por lunes y Ancho pego Calderón. A lo que se suelta aquí yo voy a prender un blon. Dale dembow. Que la baby lo que baile reggaetón. DJ por lunes y Ancho pego Calderón. A lo que se suelta aquí yo voy a prender un blon. escucho todas esas canciones, viejas que las ponen a perrear. Mujeres con extensiones, eh. agáchense. Fuego, fuego. Para ya, ya, ya, ya. Dímelo flow, al verdadero flow, Shadow Towers, en memoria del mío personal. Y Luisito, te recordaremos por siempre.